Okay. Okay, dear Dhamma friends, till the sound system coming, we can start the question and answer session to start with. Also meine lieben Dhamma-Freunde, bis jetzt hier das Soundsystem in Gang kommt, dann können wir schon mal mit den Fragen und Antworten anfangen. Uh, written questions? Um, ähm, also wir haben Fragen die aufgeschrieben worden sind. Zwei habe ich gefunden, so I found two, uh, I'm not there anymore. I found one in the library and one here. Also zwei habe ich gefunden, eine war hier, eine war ähm, da in the Oval Office bei der Bibliothek. Um, so one question. Um, I do it in German first, I guess. Um, also, um, werter Blätter bannte. Ähm, es gibt Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass ich das umgehen kann, dass diese Verschmutzungen im Geiste entstehen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich da irgendwie gleich ein schlimmes Wort sage, aber bevor das dann gesagt wird, dann wird das, ist das schon wieder weg. Also diese Bewusstheit ist dann wieder weg. Ist das dann so, dass ich in der Lage bin, dieses Entstehen von Anusoya Kilesa ähm, zu stoppen, bevor ich den Pariyutana-Ebene erreiche. Um, ähm, Venerable Sir, there are times when I feel that I can curb the arising of defilements in the mind. For instance, I know when I am about to say a bad word but before verbalization it gets aborted. Is it that one is able to stop the arising of anusoya kilesa before coming to the pariyutana level? Uh, the, the, the understanding the process, how the verbalization happens and everything, uh, is a, is a gradual process. At the beginning, uh, you try to see, first of all you may see, the liking and disliking happens in the mind. Also um, and um diesen Prozess verstehen zu können, äh, was es mit der Verbalisierung auf sich hat, also man ver versucht das erstmal zu sehen, wie das mit dem, was man mag, was man nicht mag, wie das Ganze erstmal überhaupt im Geiste entsteht. And when that uh, and disliking happens, sometimes you feel like expressing it to others, sometimes you don't feel like expressing it to others. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn diese, ähm, was man mag und das, was man nicht mag, ähm, auftaucht, manchmal hat man das Gefühl, jetzt ähm, möchte ich das zum Ausdruck bringen und ein andermal ist es vielleicht so, dass du nicht das Gefühl hast, das zum Ausdruck bringen zu wollen. So this is regarding the expressing out. So that also uh, in the early part when you are about to express already your wordings and everything already happened like But when you keep on practicing, that process will be slowly, slowly calm down. Also das hat mit diesem zum Ausdruck bringen zu tun. Also früher war es so, dass das ähm, eben ganz schnell du das dann einfach zum Ausdruck gebracht hast, aber je mehr du diesen Prozess übst, dann wird sich das Ganze immer mehr beruhigen bzw. zur Ruhe kommen. So this same thing you have to practice again and again. When you are practicing further and further, you can see the beginning of the everything. Also das Gleiche wenn du das praktizierst, also erneut und immer wieder und da kannst du dann irgendwann nach und nach dann auch den Anfang von all dem sehen. In the early part of your understanding, very difficult to categorically say this is transgressional, this is obsessional and this is uh, underlying tendencies like. So it is too early to tell. Please carry on further. Then later uh, you, you may be more clear in the situation. Also am Anfang ist das ziemlich schwer, dann zu sagen, ist das jetzt Transgression, sind da unterliegende Tendenzen oder ist das äh, eine Besessenheit, halt, was da der Fall ist, was dann entsprechend dann mit reinspielt. Aber je mehr du das dann übst, umso klarer wird es für dich werden können, das zu erkennen. So regarding the kilesas, uh, understanding of them have not happening overnight. By repetitive application only you can understand their power is reducing slowly, slowly. So instead of understanding whether anusya kilesas or obsessional or paryuttana. Basically, they are uh, anusaya kelesas. Uh, just keep on practicing, then only you can make them weaker. Also je mehr du ähm, das anübst, je mehr du praktizierst, dann wirst du allmählich wahrnehmen können, dass Kilesas, ähm, welche Art das denn ähm, nun ist. Und ähm, am Anfang kannst du das vielleicht nicht äh, gleich äh, erkennen, welche Art von ähm, Verschmutzung da der Fall ist. Aber und dann kannst du eben auch sehen, ob das ähm, also ähm, du kannst das dann ähm, mit, mit der zunehmenden Praxis dann entsprechend erkennen. So if my answer is not fit with the question, I will ask the person to ask the question again and then it will be give it will give more clarity for my for my understanding. Also ähm, wenn das jetzt die Frage nicht entsprechend beantwortet hat, dann würde ich die Person, die die Frage gestellt hat, bitten, die Frage nochmal zu stellen, dann ist es nochmal klarer von meinem Verständnis her. Venerable you want me to ask it now? Also If it is your, that please. Ist das, äh, ist das deine Frage gewesen? Yes. Uh When a defilement is about to arise in the mind, I am aware of it, but I can't put a word to it. I know it's sort of on the way. And then if I become aware of it, it stops there. But at times it comes to the surface and I know it's a bad word or bad intention, something like that. So I, I was just wondering whether it's possible to uh, stop it at that level, just at the point of arising. Also so, wenn so eine Verschmutzung auftaucht, also ich merke das sehr wohl, ich bin mir dessen bewusst, dass die da gerade am Entstehen ist, aber kurz darauf, äh, später ist das eben schon wieder weg und dann kann ich das nicht aufhalten und die Sache ist eben die, ich hätte gerne gewusst, was ich da machen kann, ähm, um diese Verschmutzung, dass das passiert, dass ich das entsprechend aufhalten kann. So then my answer is relevant. So once you have seen this situation, now you little late to understand. It has already arisen and come up to a certain maturity, then only you understand. Uh, now your question is how to stop at that original level. Only way is you have to repetitively apply. More and more you apply, uh, your delaying understanding will be reduced. You'll be quick in understanding as and when it arises. Also das ist ja sehr wohl, meine Antwort, die ich gegeben habe, das ist ja sehr wohl relevant, also dass du, ähm, was da auftaucht, dass du das äh, entsprechend da das bewusst wird und dass du das ähm, aufhalten kannst. Und die einzige Möglichkeit, die du da hast, um das aufhalten zu können, ist durch Wiederholung, um das Ganze entsprechend zu praktizieren. Und dann wirst du dir dessen bewusst und durch diese Wiederholung, das immer wieder zu tun, und diese Bewusstheit zu haben, da kannst du das entsprechend dann erlangen, das aufhalten zu können. The, the, when there is a epidemic disease in the country, health department is just treating the uh, symptoms and uh, ultimately the whole hospitals and everything being glutted, they can't do anything. But anyway, they announced the country citizen, please don't wait till the symptoms become worse. Please come to the hospital when the symptoms are just appearing. Weil, sagen wir mal so, es ist eine Epidemie im Lande ausgebrochen und äh, in den Krankenhäusern behandeln sie einfach nur die Symptome, aber die sind dem gegenüber machtlos, weil ähm, die können das nicht in den Griff kriegen ähm, und das in, immer mehr, die das bekommen und dann irgendwann wird der Ausruf äh, gemacht, dass ähm, bitte ähm, warten Sie nicht erst, bis das ganz schlimm geworden ist, kommen Sie, wenn da ganz zu Beginn die ersten Symptome auftauchen. Nur so kann man wirklich das machen. And when someone is ready to come to the hospital, while the symptoms are just arising, it is easier for medical research people to get the sample from the people, those who are just developing symptoms so that their identification of the original food is easier with the people with uh, rising part of the symptoms. Weil das ist eben so, wenn diejenigen, die gerade erstmal die Symptome haben, ganz zu Beginn, da ist es leichter, das entsprechend zu differenzieren, damit umzugehen und das ähm, dahingehend zu behandeln als wenn das Ganze schon fortgeschritten ist und dann äh, kann man das ganz schwer dann auseinanderhalten und äh, damit arbeiten. Daher ist es wichtig, gleich zu Beginn da praktisch ähm, ins Krankenhaus zu gehen zur Behandlung. So now the research people try to understand, uh, try to research with the people with the rising symptoms, still they find difficult to get the original bacteria, original germ, Because when the person become weaker, all the other germs also attacking him. So they keep on uh, telling the results to the country, these are the very early symptoms. So therefore, don't wait till you get aggravated, don't wait till it becomes fairly symptomized, but come as early as possible uh, with the early symptoms. So this is the way dialogue is happening. weil das hat damit zu tun, dass diese ursprüngliche Bakterie, die, die da der Auslöser war, ähm, die ist da einfach ähm, entsprechend, also die Forscher, die da dran sind, um da entsprechend das heilen zu können und richtig die Behandlung ähm, da dafür zu haben, ähm, die haben da die Schwierigkeiten mit dieser Ursprungsbakterie zu finden und selbst mit denen, auch wenn die Symptome ganz zu Beginn sind, äh, das ist nicht so einfach, aber hier weiter das fortgeschritten ist, da, da sind die ganzen anderen Bakterien und Viren dann auch noch am attackieren und da ist das ganz schwer überhaupt auf diesen Ursprungsausläufer ähm, da hinzukommen und deswegen sagen sie es immer wieder in das Land hinaus, äh, bitte kommen Sie dann, wenn die Symptome ganz, ganz am Anfang stehen. Even if they find the, the primary uh, germ or root cause, even if they isolate it from the secondary cause, they have to apply the same germ to a fresh person and see whether this is the real root cause till that research center never stopped the research. So therefore even recognize they have to apply it again and see Cox postulation, see whether this is the real cause. So likewise you have to come early to the identify the root cause. Also selbst dann, wenn sie eben an diese Ursprungsauslöser von eine Bakterie gefunden haben, da, da müssen sie das erst nochmal testen und zwar an einer frischen Person, um dann herauszufinden, ist das wirklich so der Fall und dann nochmal diese Nachtests zu machen. Und deswegen ist es ähm, so wichtig, dass man das entsprechend testen kann, das entsprechend erforschen kann, um da wirklich diesen Auslöser, diesen Ursprungsauslöser finden zu können. Deswegen ähm, erneut nochmal, es ist wichtig, äh, dass da von ähm, Anfang an, da man gleich mit den ersten Symptomen ähm, kommt und erneut, wie schon gesagt, ähm, das Ganze zu finden, das geht auch nur durch die ähm, Wiederholung, da entsprechend hinkommen zu können. So when and where the germ attack the person, when his immunity goes level goes down, there are a lot of secondary infections are there. So when the patient comes to the hospital, very difficult to sort it out whether it's first, first primary infestation or secondary infestation. Here the doctor, the patient, the germ is the same person. Also Situation ist more complicated. Also es ist einfach so, ähm, wenn da eine Person ins Krankenhaus kommt, das ist dann ganz schwer, dann zu sehen, ja, ist das jetzt eine Erstansteckung, eine Zweitansteckung oder wo ist jetzt der Ausläufer, auf was ist das jetzt zurückzuführen. Deswegen ist es so schwer, ähm, das Ganze wirklich ähm, entsprechend zu orten, auf was das genau, ob erst oder zweit oder sonst was zurückzuführen ist. So Buddha is very, very more scientific and very, very original. He says apply again and again and see, go to the root, when you go there your mind becomes very clear So even if you are say, uh, cured, to find out the root cause, you have to keep on practicing. Halfway, whatever the decisions you are going to make is vulnerable. Is not uh, uh not uh, how do you call durable. Also deswegen sagt er Buddha wirklich, also dass man wirklich auf die Wurzel des Ganzen, auf diese Kernursache zurückgehen müssen, weil das nimmt da gar nichts, auf der Oberfläche zu bleiben und ähm, dann nur entsprechend die Symptome zu behandeln, wenn man die, den Kern, die Wurzelursache des Ganzen nicht kennt. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, das zu wissen und zu erkennen und äh, sich da entsprechend weiterentwickeln zu können. You must be happy that we are on the way back. Don't rush. Let it happen again and again with the present knowledge, the present understanding. Look at the situation completely fresh. Let it happen again and again. Then you are arriving at a unmistakable decision. So will there be a time when uh, this will be eradicated altogether, rising up? You have to wait and see. I didn't get that last part now. What was the question? And she's asking whether there will be a date one day completely eradicated. Mm -hmm. um, yes. I do this. No, no, no, no, no. I must. I have to translate. I'm sorry, because I didn't get any of that, and now it's gone. Um, <laughs> what was? Where were we at? Again? But I was what was before her yeah, question. Before I asked now she is on the way, patiently you have to repeat it again and again. Yeah, when it's happening, we are going back to the source. Then her question was, will there be any date that you will completely eradicate, that means go to the zero level? These are the two things you have to translate now. Also die Sache ist die, ähm, also die Frage nochmal, also es ist nochmal gesagt worden, dass das ähm, immer wiederholt werden muss und das ist der Weg dadurch, um das letztendlich ähm, zu lösen, loswerden zu können. Also es geht immer wieder um diese pure Wiederholung und immer Wiederholung und man macht das eben so lange, ähm, bis das ähm, irgendwann eben keine Auswirkung, keine Wirkung mehr hat. Und dann war jede Frage nochmal dahingehend gewesen, ähm, wie ist das dann, wenn, also kann das tatsächlich so sein, dass das dann irgendwann ganz und gar verschwindet und das ist äh, irgendwann möglich, ja. Also immer wieder durch diese Wiederholung. in medical world there is no single person 100% healthy. You will never go to zero level. So therefore whenever your immunity can sustain below that level you call you are healthy. Likewise Kilesas also Buddha never explained utmost clarity. It is not necessary. When you come up to a certain level you develop confidence then you are not worried about Kilesas. Also in der medizinischen Welt ist es ja so, da ist keiner 100% gesund ist. Man wird dann nie ganz und gar auf die Ebene Null da kommen können, dass da nicht irgendeine Art ähm, ähm, von also, ähm, dem da ist. Und deswegen so ist das äh, genauso eben auch in, in der buddhistischen Welt, dass ähm, so kann man ähm, diese Verschmutzung dann entsprechend ähm, Schritt für Schritt ab tragen, sozusagen. So everything is relevant, uh, relative. Only thing is you are weakening the defilements to a level and then maintain it till your parinibbana happens. Also es ist also praktisch alles relativ und man kann diese Verschmutzung einfach so zu einer gewissen Ebene dann ähm, schwächen, bis dann das Paranibbana dann eintritt. spoke about thin slicing. I wondered whether this was an example where thin slicing, where the the distance between your identifying it as it arises, becomes shorter and shorter, whether thin slicing is that. Yeah, that's what one, one dimension, yes. Also es war eine Frage jetzt nochmal in Bezug auf ähm, gestern. Ähm, da haben Sie ja von diesem dünnen Schneiden der Zeit äh, gesprochen und da habe ich mich gerade so gefragt, ob das, was Sie gerade erklärt haben, ob das äh, da eben den Bezug dazu hat, dass das äh, dann immer weniger und immer weniger und man kommt dem näher und immer näher, äh, dass das dann der Fall ist, dass das so ein Beispiel für dieses dünnen Schneiden der Zeit ist. Und Bantes sagt, ja, das ist eine der Dimensionen, das stimmt. when you are dealing with uh, vitikama kilesas, uh, you are quite distant. When you are working with the obsessional kilesas, nivaranas, you are close, more observant with the kilesas. When you are dealing with Anusaya kilesas, you are more proximate, immediate with kilesas. So the time and space is very, very sharp. Also je nachdem, mit welchen Pelesas du da gerade arbeitest. Also bei dem einen bist du weiter weg, ähm, bei dem einen bist du da ähm, näher dran und bei dem anderen eben, das, da ist das Ganze sehr, sehr scharf und geschärft sozusagen. Also noch eine Frage, die hier aufgeschrieben wurde. Ähm, werter Bande, manchmal ist es so, wenn ich die G-Meditation mache, dann geht meine Bewusstheit automatisch in den Atem und der Bereich um die Nasenlöcher und den Mund äh, haben da eine ganz feine Schwingung sollte ich dann so eine Minute lang aufhören oder so und versuchen da diese Bewusstheit des Gehens ähm, weiterzumachen. Ähm, während des Gehens versuche ich die Bewusstheit ähm, ganz allein auf meinen Fußsohlen zu halten. Herzlichen Dank. Ähm, Venerable Sir, sometimes when I do the walking meditation, my awareness goes automatically to the breath and the area around the nostril and mouth has a fine vibration. Should I then stop for a minute or so and try to continue the awareness of walking? During walking, I try to keep awareness on the sole of my feet. Thank you, sir. So here to ask the question, when you are while you are walking breath happening very subtle the appearance of the breath in a subtle way is a distraction for your walking or not that's a question i have to i must have the feedback then only i can analyze the situation also ich muss da erst dazu noch mal eine frage stellen und zwar das ist so also wenn dieser atem dann ganz ähm, fein wird wenn ähm, sich das ändert dann ist die Frage, naja, lenkt das jetzt ab ähm, von deinem Gene und von deinen Füßen oder nicht? Das ist die Frage, die ich zuerst einmal stellen muss dazu. Can that particular person give little more information also regarding that? Also könnte die Person, die die Frage gestellt hat, dann nochmal ein paar Infos dazu geben, bitte? Um, äh, ähm, who, who asked that ah. question? I mean, that identified here. Oh, okay. No, no, um, I would. Yeah. What did you say, sir? Identified. Have a seat, have a seat, calm down. Also einfach beruhigen und einfach hinsetzen. When you are walking, if the breath is going to happen in a very subtle way, the appearance of breath in a subtle way is a distraction for your walking. Yes. Also wenn du da gehst und äh, der Atem passiert auf so ganz subtile ähm, Art und Weise, dann ist die Frage, ist der Atem dann eine Ablenkung für dein Gehen, ja oder nein? I prefer No, no, I am not asking preference. Yeah, I am asking the appearance. to the walking. It is a distraction to the walking. So that means it's when it happens, you can't see the walking. Also dann kannst du das äh, Gehen Sometimes I can, sometimes I can't. Manchmal ja, When I manchmal can't, what I do is I stand there and I wait for that uh, feeling of the breath to go away. Also wenn and ich then I start the walk. warte, No, two things you have to take care. One thing is when the walking happens, Yeah, the appearance of the breath yeah, or subtle breath is a result of your meditation or a distraction for your meditation. Also die Sache ist die mit deinem Atem, wenn das passiert, ist das jetzt ein Resultat deiner Meditation oder ist das eine Ablenkung für deine Meditation? It is not a distraction for the meditation, it's a part of meditation. that is uh, the first and first more question. Yes. Anything happen? Yes while you are walking, while you are yeah. doing breathing meditation, anything happen yeah. is to distract you. So yeah. you must not to get distracted, try to be with your primary object. Mhm. Also die Sache ist äh, die, die, einfach bewusst zu werden, was immer da passiert während der Meditation, das soll dir als Ablenkung dann dienen. Und äh, das Wichtige ist, dass du dich da nicht ablenken lässt, sondern da einfach bei deinem Primärobjekt deinen Fokus setzt. Mm, for example, when you are doing uh, breathing meditation, light can appear, lightness can appear. They are result of your meditation. So don't go with light and the lightness. Try to be with your primary object. That's, That's a very straightforward, simple, uh, innocent of the instruction. Also wenn die Atemmeditation zum Beispiel macht, da kann da eben Licht auftauchen oder diese Leichtigkeit, die da kommt, äh, versuch dich da gar nicht darauf einzulassen, sondern bleib an deinem Primärobjekt dann, weil alles andere ist dann einfach Ablenkung und das sind wirklich ganz unschuldige, einfache ähm, Anleitungen. So therefore, don't make it a distraction. Yes. Even if it happens, yes. try to see how much you can be with the left leg and the right leg or whatever may be the walking meditation, yes. then this will be more and more sharper. Don't worry. You keep on with your primary object. Bleib da einfach dran mit deinem linken Bein, deinem rechten Bein. Lass dich da nicht ablenken und bleib einfach dran an deinem Primärobjekt. Anything appearing is to distract you. Also alles, was da auftaucht, das dient dir oder soll dir als Ablenkung dienen. Don't let them to carry you for a ride, knowing that adhere to the primary object but later, yeah. when you develop the confidence, yeah. there may be lot of things happen, whether you are in the primary object or secondary object yeah. or defilement, no problem. Till that, till that confidence happens, yes. take refuge of the primary object. Lass dich da nicht auf diese Karussellfahrt der Ablenkung ein. Um, ähm, schau einfach, dass du bei diesem Primärobjekt dran bleibst. Später da ist es durchaus so, dass da alle möglichen Sachen äh, passieren, was dann auftaucht. Dann können es Verschmutzungen sein oder irgendwelche Probleme oder sonst was, was da reinkommt. Aber bis dahin, bis du dieses Selbstvertrauen entwickelt hast, bleib einfach dran, lass dich nicht ablenken, bleib an deinem Primärobjekt dran. Danke. Welcome. you say something about um, the um, something that has to do with imagination versus it actually being the here and now? Could könnten Sie etwas sagen zu, the was die Vorstellungskraft ist ähm, und das, was eigentlich das Hier und Jetzt ist? Uh, it is, whether it is imaginary or conceptual, whether it is actual, very difficult to sort it out. Also ist ziemlich schwierig, das Ganze auszusortieren, ob das jetzt ein Konzept ist, was man sich nur vorstellt, oder ob das tatsächlich so ist. That means whether we are daydreaming, fantasizing out, or whether it's a reality, is the most difficult part in the meditation, and it is a question for advancing yogis. Und das ist wirklich, ob das nun Tagträumerei ist, ob du dir das einfach vorstellst oder die Idee äh, da, die da reinkommt, ein Gedanken oder sonst was, das ist, äh, das Ganze ähm, auszusortieren, das ist eine Frage für fortgeschrittene Yogis. And uh, often uninstructed yogis prefer their own imagination rather than the reality. Und häufig ist es so, dass ähm, ungelehrte äh, Yogis da ihre Vorstellungskraft bevorzugen ähm, statt die Realität. That is how meditation become a mystics. Und das ist wie die Meditation dann zur Mystik geworden ist. Those who are believing on the super, superstitious as mystics often take the wrong track. Denn häufig ist es so, die, die da an das Mystische glauben, an diesen Araber glauben, die landen da häufig auf Abwegen. Even instructed, they hate the teacher, they hate the instruction and they prefer to uh, go to the concepts and um, imaginations. Und dann ist es häufig so, also die, die hassen dann die Lehre, die hassen den Lehrer und ähm, die wollen dem dann gar nicht folgen, was die Anleitungen sind und die gehen dann lieber in ihrer Fantasie, in ihrer Vorstellungskraft spazieren. So it's a problem due to meditation. Das ist also ein Problem, was aufgrund der Meditation entsteht. So therefore it's a responsibility of the Buddha to rescue us. Also ist das die Verantwortung des Buddhas, uns zu retten. So therefore whenever you are mixed up with the concept and the reality, the noble faith is not enough they should have a resolute faith on the Buddha. Otherwise, often <coughs> you will take the wrong track. Also wenn man da nicht total vermischt ist mit diesen Konzepten oder was Realität ist, da reicht der normale Glaube nicht aus. Da muss man wirklich einen resoluten Glauben in Verbindung mit dem Buddha haben, weil ansonsten um, findet man da keinen Weg raus. So, according to the Buddha mentioned, whenever your mind is efficiently face to face with your primary object and if you know how to keep the primary object in view with, it started to become subtle and subtler. So es wird da gesagt, ähm, praktisch, wenn ähm, du da ganz in Bezug äh, bist, äh, den Fokus hast du deinem primären Objekt und da wird das Ganze immer subtiler und immer mehr ähm, subtil werden am Ende. Could the Buddha's vocabulary, the rupa, the matter, will be replaced by rupa sanya or perception of the matter? Also was äh, das Vokabular von ähm, Buddha angeht, äh, Rupa, die Materie, wird durch äh, Rupa Sanya, äh, durch die Wahrnehmung der Materie ähm, ersetzt werden. So when the Rupa becomes, Rupa gives into the Rupa Sanya, that is the place the concept and reality become quite bewildering. Also wenn Rupa da äh, reinkommt und dann Rupa Sanya wird, dann das ist der Ort, wo die Realität ähm, ziemlich ähm, bewildering ist. Äh, concept and reality. The conceptual part and the reality, imaginary or reality, become quite bewildering at that time. What's bewildering? Mm. disturbing yourself. Also das kann ziemlich verwirrend werden, also es kann ziemlich äh, aufgewühlt dann werden, das Ganze, wenn das äh, so miteinander dann verschwimmt sozusagen. So that you become uncertain about. Und dass man dann äh, ganz unsicher ist, was das Ganze angeht. It's happening only for the efficient yogis. Uh, und das uh, passiert nur für die effizienten Yogis. So therefore there you have to be aware of that with the upakilesas. Also da musst du dir ganz äh, bewusst sein der Upakilesas. Upakilesas are the thing, the perversions of the mind, cheating nature of the mind and uh, kind of a thing. So this moment they become very very prominent. Also das sind die Perversionen des Geistes, das ist praktisch die betrügerische Natur äh, des Geistes und die werden zu dem Zeitpunkt dann ähm, sehr vorrangig dann. So in the Visuddhi Magga, they have recognized 10 Upakilesas. Also sie haben da 10 Upakilesas um, erkannt, you know. 10, Upakilesas, kind of a defilements happening at that juncture. Also sie haben genau an diesem Punkt, da haben sie 10 Upakilesas um, erkannt, die um, da passieren. So Jnana, that means wisdom, Jnana, light, Weisheit. perception, uh, light perception and mm-hmm. rapture happiness. These are the kind of tentings when it is happening, you often lose the reality. Your tendency is to take carried away by these concepts. Und das sind die Sachen, wenn das passiert, dann verliert man häufig die Realität und dann wird man von diesen Konzepten ähm, ähm, da weg, ähm, praktisch verliert man die Realität im Boden und den Füßen. So it's a very, very interesting part where you can understand your cheating mind. Also es ist ein sehr interessanter Teil, weil da kann man die betrügerische Natur seines Geistes verstehen. If you have no proper interviews, if you do not have proper uh, discussion, then definitely you will be taken to the wrong side. Weil wenn es keine richtigen Interviews da gibt, wenn man da keiner guten, äh, anständigen ähm, Diskussion führt, dann wird man definitiv auf die falsche Seite gezahlt werden. Even with instructions, even with the teacher, your tendency is for the concepts but securities you can little bit go prepared. Also selbst mit dem Lehrer, selbst mit den Anleitungen, das ist einfach, dass da die, deine Tendenz kann durchaus da trotzdem noch in die andere Richtung und kann da entsprechend noch was anderes anrichten. So my teacher Venerable used to say, when in meditation, don't give into concepts, and go prepared when the object becomes subtle. There may be bewilderment due to the uh, Upakilesas. Also mein Lehrer, der Werte Nyanarama, hat immer gesagt, ähm, also sei dir einfach bewusst, also wenn du in Meditation bist und dann das, das ganz subtil, ähm, dann wird, sei halt dir einfach bewusst, dass da äh, Dinge dann auftauchen können und dass, äh, dass die Realität, dass sich das dann ganz und gar durchaus vermischen kann und ähm, kind of a subtle defilements. Und das ist einfach, äh, das sind wirklich diese subtilen Verschmutzungen, die da auftauchen. So when I read Mahayana Sutta, Surangama Sutta, they are more descriptive. There are 50 upakilesas they have recognized and it is very, very uh, wider and it's very, very practical. So it is worth reading and understand, be prepared uh, how the how the Pakilasas are cheating you. Also wenn ich die Mahayana Sutta, so als Mahayana Surangama. Surangama Sutta. Und das Surangama Sutta lese, also da sind wirklich 50 unterschiedliche Verschmutzungen nochmal aufgeführt und da ist es ganz äh, subtil nochmal in Einzelheiten aufgezeichnet. Also es ist es wirklich wert, ähm, das auch ähm, zu lesen. It says 50 demons on your path. Fifteen demons regarding the materiality, the rupa, 10 demons pertaining to the feelings, 10 demons pertaining to the perception, volitional and uh, consciousness like. It's a very, very descriptive thing to understand the cheating nature of your mind. Also das bezeichnet er als 50 Dämonen und die werden nochmal aufgeteilt, also 10 auf der Rupa, auf der materiellen Ebene, 10 auf der Seite der Gefühle um, so it's um, feelings rupa rupa vedana sanya sankhara vijnana rupa materiality feelings perception volitional okay. activities and the consciousness okay then rupa vedana sanya sankhara vijnana dann wahrnehmung okay sehen auf der wahrnehmungsebene und äh, sehen also diese volitional um, volitional means sankhara Ähm, also genau. Also and consciousness. Sankara und das letzte sind nochmal zehn auf dieser um, ähm, Bewusstseinsebene. But the people with sensuous pleasure, no problem. With sensual. Normal sensuous pleasure, non-meditators, no problem. Aber die Leute, die nicht meditieren, die da ganz normal nur ihre Sinneserfahrungen machen, die haben damit überhaupt kein Problem. So therefore better to be a sensuous pleasure. Deswegen ist es also besser, da sich einfach den Sinnesempfindungen hinzugeben. Rather than being a meditator. Statt äh, zu meditieren. You're asking for trouble. Weil da äh, fragt man wirklich nach Schwierigkeiten. Unless otherwise so sharp, so resolute, you completely get upset and you go mad, either commit suicide and ultimately find fault with the Buddha telling that uh, I went mad due to meditation. Weil ansonsten ist es so, ja, das, das liegt daran, ich habe diesen Meditationslehre gemacht, jetzt bin ich ganz verrückt geworden und dann schuldigst du noch den Buddha dafür, der ist schuld, dass mir das jetzt passiert ist und ich bin verrückt geworden, das liegt an dem. This is what in the meditation world you can see at large. Und das kann man in der Meditationswelt wirklich im Großen und Ganzen da ganz stark wahrnehmen. So I am very, very lucky to have two teachers Venerable Jnanarama and Venerable Pandita Sayadaw at Burma, they are real role models eh, to tell you the truth, short to the point. Also ich äh, war da wirklich, hatte da großes Glück, dass ich wirklich zwei Lehrer hatte, den werten Lama und äh, mein Lehrer in Burma auch, ähm, der da, die das beides sehr genau auf den Punkt gebracht haben und sehr präzise rübergebracht haben. So I find yogis are not short to the point they are not sharp understanding the instructions, they take it lighter. So ultimately they will carried away by these concepts Weil, and uh, daydreaming. Weil ich habe entdeckt, dass die Yogis das Ganze einfach leichter nehmen, als die ähm, entsprechenden Anleitungen vermittelt werden. Und später werden die dann einfach von Konzepten und sonst was einfach dahin getragen, verlieren den Boden unter den Füßen. But they are really hard working. That, may, that way we have to thank them. Yogis are hard working, but they are not sharp to the instructions. That is the mistake. Sie sind sehr wohl hart am Arbeiten daran, aber die sind da nicht geschärft, um, ähm, was dieses Folgen der Anleitung angeht. Das ist das, die Sache. You talked about that yesterday, how, how close it is. It's like people will either go mad or they will hit Nibbana, yeah. that is indeed I've seen something because I've translated a gazillion of seminars of all different nature, and people have totally lost any sort of ground. Um, also das, das ist etwas, was ich gesehen habe, äh, diese, die, dieser Zwiespalt, das, und er hat gestern davon gesprochen, wie man, okay, man kommt <laughs> entweder, man erreicht das Nibbana oder äh, auf der anderen Seite ist, dass man sehr wohl auch verrückt werden kann. Und ich habe das auf den Seminaren sehr viel, die ich gedolmetscht habe, gesehen, dass das äh, ganz viele Leute das Problem haben, die haben komplett den Boden unter den Füßen verloren. So what would your what would you suggest um, for for for someone who's constantly just going from seminar to seminar and going from whatever speaking with this and this and trying to I don't know, keep searching and searching. Was würden Sie empfehlen für Leute, die ständig am Suchen sind? Ich mache das Seminar, jetzt mache das und ich suche immer noch. What would you suggest to somebody like that who doesn't stop searching but keeps getting lost in imagination? Also die Leute, die einfach nicht aufhören zu suchen, aber die stattdessen immer wieder in der Vorstellungskraft verloren gehen. Why should I suggest something? I, they, it is not my problem. Na, warum sollte ich dir das sagen? Es ist ja nicht mein Problem. <laughs> I am never, I never worried about them. Ich habe mir da nie Gedanken, ich habe mir da nie Sorgen drüber gemacht. yes. Uh, can you recommend a teacher in Berlin um, the for this practice? Eh? Can, can, you recommend a teacher in Berlin? teacher in Berlin. Wenn Sie in Berlin einen Lehrer empfehlen für diese Praxis. Teacher is important. In Berlin? Any, any person also, in the Berlin you ask? Also um, Person in Berlin oder? To complete uh, the, the practice you described uh, now. Uh, so your teacher is inside. Don't search outside. When you are searching outside, you are searching a mat. <laughs> Day by day you must have your resolution. Your resolute faith, answer is inside. Don't ask outside. Also war halt nicht im Außen, deine Antwort, die ist im Innen. So much so the mad people come and poke fingers into your psychology. Das Don't sind, give any chance. Das sind so viele der Verrückten, die reden einfach mit dem Psychologen. Practice regularly. Practice regularly. Regular practice can kill any kilesas. Praktiziere regelmäßig und die regelmäßige Praxis there is no short answer there is no no magic formula there is no mystic teachers Es gibt da keine kurze Antwort, es gibt da keine Abkürzung, es gibt da keine mystischen Lehrer. Oh, I, I, I asked about real teachers, but teachers like you are. <laughs> Also ich meinte schon so reelle Lehrer, also so Lehrer wie Sie. I didn't get you. If you can if you can recommend someone a teacher in Berlin, I am, I am not a good <laughs> teacher. so you can tell me, but not I am seconding. But tell my much, my honest, my <coughs> sincere recommendation is take the resolute faith. What you are doing is correct. Do it in regular way. Also meine ehrliche Antwort ist wirklich die, der Lehrer ist hier drin und macht das wirklich in resoluten Glauben um, daran und praktiziert das regelmäßig. Make regular in your day, at least one hour or two hours, three hours, whatever may be. And then tight the screws and nuts slowly, slowly. Reduce the, do the regularity. Regularity is more than Buddha. Also mach das einfach wirklich regelmäßig. Also äh, setz dir da auch Zeit beiseite, dass du es eine Stunde oder zwei oder drei oder wie auch immer täglich machst und das, das in diesem resoluten ähm, Glauben. Was war das It's more than, more than Buddha. Ja, und das ist mehr als Buddha. So that's how he accumulated so much of perfections, so much of aeons of time, he worried, forgot about anything. So practicing, uh, practicing, so practicing. Vollkommenheit erlangen können durch diese Praxis immer wieder. So therefore we are better off. We have role models, we have the theory, we have meditation centers, we have our <coughs> prerequisites donors. So take them for your benefit and do in a regular way. No one can disturb you. Also natürlich, wir haben Vorbilder wir haben Meditationszentrum, wir haben dies und das, äh, Orte, wo wir hingehen können, aber wirklich mach das für dich im Inneren regelmäßig, nimm dir diese Zeit. Das kann niemand für dich tun. So my, my main character, I am never worried about when someone died or got mad by the by meditation, I don't care. Also mein, meine Hauptsache ist die, ich mache mir nie Sorgen, wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand durch Meditation verrückt geworden ist oder sonst was. Das ist mir egal. It never make any worries for me, because whether you meditate or not, you go mad, you go die, you die. <laughs> Ich mache mir nie irgendwie Sorgen, denn egal ob man meditiert oder nicht, man, naja, wird eh verrückt und sterben tut man eh, also. I'm not disturbed. Das stört mich überhaupt nicht. I'm a dangerous teacher then. Ich bin da echt ein gefährlicher Lehrer. Don't trust upon me. Don't trust, Don't trust upon me. Also äh, bloß nicht auf mich vertrauen. Könnte das nicht auch ein Problem sein in dieser Angelegenheit jetzt, dass im buddhistischen Glauben es heißt, es gibt keine Person, keine Persönlichkeit. Und kann man <clears throat> überhaupt sagen, äh, wenn man ein Problem hat oder zum Beispiel Ärger oder so, das bin nicht ich. This doesn't belong to me. I would say it belongs to me as well as the good parts belong to me. Um, ähm, wir müssen den deutschen Teil erstmal ins Englische kriegen und dann vielleicht den Englischen ins Deutsche. Um, ähm, so, right, oder willst du dich selbst übersetzen? Äh, Moment, was soll Willst du dich selbst übersetzen, was du gerade gesagt hast? Ja, ich habe das in Zusammenhang gebracht mit der Angelegenheit, dass man da also verrückt werden kann. Und könnte das nicht auch manche Menschen dazu bringen, verrückt zu werden, weil sie ohne einen Kern plötzlich sind, ohne eine Persönlichkeit nach dem Glauben. Äh, und das ist kannst du dich selbst übersetzen? Das erste Teil jetzt. Kannst du dich selbst übersetzen? Dann kannst du es in Englisch nochmal sagen. I just said it. No, no, no, the whole thing. Okay, uh, I said, uh, isn't it uh, dangerous in Buddhist uh, religion to say there is no special oh, uh, no personality. No, no self. no, person, no, no, personality. Yeah. personality. Yes. And when you say, uh, uh, you sometimes you hear when you have got a problem or when you uh, a defilement or like anger, you have anger, then you can say to yourself, that's not me, it doesn't belong to me. But I would say, oh yes, it belongs to me as well as the good things and the uh, capabilities and uh, belong to me. So also the bad things belong to me as well. that you can make your, you can develop your theory. The easy answer given is you have to be someone first and then only you so can be somebody, then you can then only you can be nobody. At the beginning of the trip, we have a somebody. We, it is a null hypothesis. Throughout the retreat, we deny it, we disprove it to the end, at the end of the, the denial, nobody. Also es ist so, du kannst dir da deine eigene Theorie äh, fabrizieren, wie auch immer du das machen möchtest, aber die Sache ist die, ähm, zu Beginn sind wir erstmal jemand und dann entwickeln wir uns ähm, dahingehend, um niemand zu werden. Also wenn wir anfangen, da in den Rückzug zu gehen sozusagen, da fangen wir ja damit an, dass da erstmal ein jemand ist und das entsprechend zerstören wir dann, um dann ein niemand zu werden. Das verstehe ich. Yes, I get that. When that you're doing dana, ne? when you do Sila, when you do Samatha Bhavana, I am. When you are about to go to Vipassana, you try to disprove it. At the end of the Vipassana, you are sure about what you have proved by Dana Sila Bhavana is utter wrong. Vipassana way, you disprove it, then nobody. At the beginning, somebody. And then you disprove within, within this life, nobody. And that is the ambiguity Philosophiegrad anders stellen. Also das ist ja die Sache, du machst Dana oder du machst, legst die Silas ab oder du gehst dann anfangen in der Meditation und dann ist es so, ähm, da bist du ja jemand, der das macht. Du bist ja dieses Ich bin, ich mache dies. Und ähm, dann irgendwann, wenn du in die Vipassana, in diese Einsichtsmeditation eintrittst, dann ähm, fängst du an, das Ganze ähm, zu zerstören, dass, dass da niemand mehr ist, sozusagen. Then there is no matter, there is nothing anymore. Und das ist, ah ja genau, das ist, das hat er noch gesagt, das ist ja dieser Zwiespalt von dem, Phil, von ja. dem Philosophen und das Ganze, was die nicht zerstören können. Also ist da keine Materie und da ist nichts mehr da. No, that at the beginning, if you are going to do that, it's called nihilism, and it is uh, challenge in the Buddha says no medicine for such people. Und also der Buddha sagt, also das Ganze wird als Nihilismus, also als Auslöschen betrachtet. Und der Buddha sagt, für die Art von Leuten gibt es keine Medizin. During the time of the Buddha, there were six other teachers. One of them was like that. Und selbst zu der Zeit von Buddha, da gab es noch sechs weitere Lehrer und einer von denen, der war auch so. He says when you are stabbing a person to kill, uh, the knife, that means the Patavi Dhatu, is going through Vayo Dhatu, that's all. No killing. Also ist so, äh, wenn man da eben eine, eine Person umbringen wird, man gibt das, ähm, das Messer da rein, dann geht das da durch, da ist kein Töten, was da passiert. from following on from what you just said, you said that dana, sila, and samatha bhavana, there is the ego or self, and vipassana time there isn't. Now, when I'm meditating and the breath has disappeared, then I can see sensations coming and going away, thoughts coming and going away. But moment I come out of it, all the pain in my feet and legs and wherever. However much I watch, it never goes away. <laughs> I have to change posture. Is that because there is a self there? Also die, die Frage ist die, also äh, Sie haben ja eben gesagt, dass, ähm, okay, also das, wir haben ja von dem Ego selbst gesprochen, also beim, beim Dana, beim, beim ähm, Sila und Samadhi Bhavana, ähm, dass da eben das Ego selbst da ist, aber sobald man dann ins Vipassana geht, und das kenne ich ja, die Erfahrung, sobald ich da bin und äh, mit dem Atem und ja, okay, Gefühle, die kommen und gehen und die Sinnesempfindungen kommen und gehen und äh, ich bin da auch sehr wohl dabei, aber sobald ich dann aus der Vipassana-Meditation dann rauskomme und das, was da aber niemals weggeht, das ist der Schmerz ähm, im Körper drin und äh, ich muss da einfach die Körperhaltung ändern. Also was ist dann der Fall eigentlich? To leaving aside the uh, having self or no, leaving aside the samatha vipassana separate, this is just mere liking and disliking. Some of the part in the meditation you have liking, some of the part you in the meditation you have dislike. So it is a matter of liking and disliking. Also um das, das eine oder das andere mal beiseite zu lassen, also das geht eigentlich, äh, die Basis des Ganzen ist, dass es da um Dinge geht, die du mögst, äh, magst an der Meditation und Dinge, die du nicht magst an der Meditation. Das ist die einfache Erklärung dafür. The Buddha mentioned, whenever the thing happens, as far as you have not liking and disliking, no karmic process. Whenever you impose liking and disliking, like with your volitional or unvolitional, that's the point the defilement start to come. Also äh, Buddha sagt, also wenn du da ähm, nichts hast, was dir gefällt und nichts, was dir nicht gefällt, wenn du da das nicht unterscheidest, dann hast du auch da keine ähm, karmischen Kräfte am Werke. Äh, und ähm, so, sobald du das, ähm, also sobald das aber mit rein kommt, dass dir da was gefällt oder nicht gefällt, dann ähm, sind diese Kräfte entsprechend auch die da mit rein, diese gegensätzlichen Kräfte, die dann mit reinspielen. And so whenever from the sitting, from the right, from the beginning to the end, uh, things are happening. Some of them are you like, some of them are do not like, and understand how that liking and disliking happens und verstehe einfach, also vom Sitzen von Beginn bis zum Ende, das sind einfach Dinge, die dir gefallen und Dinge, die dir nicht gefallen. Verstehe einfach, wie diese Sache passiert mit ihm. Das mag ich und das mag ich nicht. As far as things happening without liking and disliking, no self. Whenever the liking and disliking happens, the self happens. So it is beyond your control. Also verstehe das einfach, wenn äh, da nichts ist, was du nicht magst und was du magst, da ist kein Selbst da. Weil sobald da was ist, was du magst und nicht magst, dann äh, geht, ist, liegt das jenseits der Kontrolle, da ist dann dein Selbst da. So our attention must be, let them happen by its own way and to get as soon as possible, equally liking and equally dislike. And when that your sharpness happen, uh, it's inflicting nature will be reduced. So your must, sharpness must not be on the likings and disliking and following and hilariating or uh, disappointment. See the appearance of liking and disliking. Also die Aufmerksamkeit sollte dann nicht obliegen, liegen, dass was ich mag, was ich nicht mag, sondern oder oder auf diesen, was ich auflöst was ich nicht auflöst, ähm, sondern ähm, dass das ähm, einfach, ähm, dass das einfach ähm, laufen kann, dass da die Konzentration nicht drauf liegt auf diesem, das mag ich und das mag ich nicht. Und dann sehe einfach, wie das ähm, von selbst verschwindet. Then you are completely different person. You can look at yourself as a neutral observer from the outside. When the phenomena happens, how much you get involved with the decision, with this uh, judgmental mind. Moment you judge, you will be judged by the defined, but judged by Mara. Und dann bist du, was du merken, du bist dann ein ganz, ganz anderer Mensch, wenn du dich da nicht drauf einlässt, äh, auf dieses, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, oder darüber urteile ich, denn sobald du darüber urteilst, dann wirst du auch ähm, verurteilt werden von der Mara und um, ähm, von diesen Verschmutzungen, die dann auf dich zurückfallen. So that is why the mindfulness says, non-judgmental, equally suspended attention, or choiceless awareness, so it's a, it's a, it's a sharper, uh, different nuances, different definitions of mindfulness. So when the meditation progress, you have to go to the very sharp kind of mindfulness. Also mit dieser äh, fortschreitenden Meditation, deswegen geht es darum, mit dieser Achtsamkeit, dass diese Schärfe ist, ähm, dass, äh, dass da kein Urteil ist, dass man das immer wieder schärft. What are the three things again? So? The judgmental mind, choiceless awareness, evenly suspended attention. Okay, also das sind diese drei Sachen nochmal, die Bante erwähnt hat. Also das ist diese wahllose Bewusstheit, ähm, das ist die erhöhte Aufmerksamkeit, suspended attention, choiceless awareness and Evenly suspended attention, non-judgmental. Und das Nicht-Urteilen. Also nochmal, das ist das Nicht-Urteilen, die erhöhte Aufmerksamkeit. A lot of, lot of that kind of uh, tactics we have to use. So you have to take a step back and see how this liking and disliking happens. Also das muss man einfach schauen, zusammen mit dieser, um, ähm, das also diese drei Dinge, die da mit reinspielen, da ähm, sieht man ähm, also als ähm, Beobachter, wie, wie diese Dinge ähm, dann geschehen. Also man ist dann aber in der Beobachterrolle drin. The Buddha says in the Indriya Bhavana Sutta, the arising of liking and disliking, olarikam padisampanna sankata. It's a very gross you can see. Also in Jivavana Sutta also sagt der Buddha, wie man das wirklich sehen kann, dass du zustande kommt im größeren Ganzen. Also dieses, äh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das kann man sehr wohl wahrnehmen. Gross as well as Paticca Then and the Aitapas. You don't know, there is no preparation. That Paticca Samuppada is the Paticca Samuppada, you have to study. Also das Ganze muss man studieren, also das ist sehr, dass das passiert, aber das, das Ganze, da muss man sich eingehend damit beschäftigen. So it is not the egotistic idea, it's not the single root. There are a lot of routes. So it is sankatan. It is happening to number of variables. Also das ist äh, keine egozentrische ähm, Idee, also das passiert, also das sind ähm, der what group, äh, number of groups. Number of variables. Also das sind verschiedene Variablen, verschiedene Wurzeln, die damit reinspielen sozusagen. So that's the sharpest point in meditation. Let them happen and see how eh, the, that thing happen. Don't claim, don't disclaim. Just see then you are so rejuvenating. Also das ist der schärfste Punkt in der Meditation, also urteile da nicht darüber, dass wir einfach fließen, lass das einfach passieren und da äh, bist du da ganz ähm, geschärft da in dem Ganzen. That is what you call Sekapatipada. That's the way you become a practitioner. Let the likings and disliking happen. Don't carry it away by them. Just see how it is happening. Und das ist der Punkt, da wirst du zu einem Praktizierenden. Ne? wenn das eben auftaucht und die sind, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, lass dich da nicht davon hinwegtragen, ähm, sondern lass das einfach ähm, weiter fließen, ohne darüber zu urteilen. So, you talked about uh, the, the 10 Upakilasas. Um, the, the first one you said was wisdom, jnana, Upakilesa. How does one um, differentiate between the upakilesa and real stroke insights. When you do meditation, sometimes you get the insight. Uh, so how do you, how can one differentiate whether this is a upakilesa, that is arising, or there's a real thing? Also Werder Bante, Sie haben ja davon gelesen, von den zehn Opergelesers und äh, das erste, was Sie erwähnt haben, ist die Weisheiten. Jetzt ist die Frage, wie kann man da wirklich unterscheiden, dass es sich um tatsächliche Weisheit handelt oder um Einsicht, weil häufig ist es ja so, dass man Einsichten bekommt, aber was ist dann diese eigentliche Weisheit? Wie kann man das unterscheiden? Difficult. It is very difficult. So by repetitive application for thousand and one time, if it's a upaklesha, it will disappear. If it's a real jnana, it will remain. Also es ist sehr schwer, das Ganze wirklich zu unterscheiden und das geht einfach nur darum, dass man es tausendmal immer wieder und immer wieder wiederholt, um das unterscheiden zu können. So therefore, when it happens, good. But don't arrive at a decision. Let it happen again and again. That's called mastering the same, seasoning the same, If, there, if it's a real jnana, it will get cold, it will get established. Also Wieso Upakilesa, uh, it will change their shape. Also wenn das also passiert, ist okay, aber urteile nicht darüber oder ähm, verleihe da nicht irgendwie einen Titel, sondern lass das passieren. Wenn es halt nochmal passiert, okay, dann ist es gut. Und das ist, wiederhol das immer wieder und immer wieder und dann äh, kannst du dann auch auf den richtigen Lesers, also kannst du dann ankommen. So it's a mm. challenge. es ist eine Herausforderung. If the stress reduces over time, general stress and whatever, does that mean that it is a real insight? If, if it is overkilaser, the stress over time cannot or will not reduce. Also is that a proxy for a real wisdom or? Also ist das vielleicht ein Anzeichen für wahre Weisheit, dass wenn sich mit der Zeit wirklich auch der Stress reduziert, kann man das so sagen? So that in order to reduce the stress, people have invented alcohol, people have invented different hobbies, different bad things, everything is true to get rid of. But they are not going to give a lasting answer. So therefore the, what the Buddha is suggesting is very slow, very steady, painfully slow. you have to be very, very patient to do it again and again. Otherwise, you can have a nice shot and have a drink and have a sleep. And, and you can do any any bad things, I mean, habits. Each and every habit is to do away with the stress. Right. So we are so habitual people. But if you look at die Sache ist ja die, wir sind ja Gewohnheitstiere und äh, deswegen, äh, da können wir uns schlechte Gewohnheiten angeeignet haben, nur um Stress zu reduzieren. Und wenn man eben was trinkt oder wenn man da irgendwie was einnimmt, damit der, äh, damit der Stress reduziert wird, okay, da reduzierst du den, den Stress, aber das heißt ja nicht, dass du dadurch weise geworden bist, was der Buddha ähm, empfiehlt, ähm, entsprechend ist den Weg, den man da geht, das ist ein sehr langwieriger und sehr allmählicher Prozess und das braucht eine ungeheure Menge an Geduld. if you look at it over time, over a period, long period of time, you can, when you look back, you can see how you are reacting differently. Is that not a proxy to real wisdom? Or if it is a upakilesa? That can be, that can be. But if I have to cite an example, if some person is addicted to dana, giving more and more and more and dana, and we are very, very happy, and find it's a kind of a relaxation from the stress. But that cannot be appreciated as, so that is what the Buddhism is doing. And how much people are addicted to that. And they say it's too good. And they say it is reducing the stress. So can we challenge? Can we accept it? Also um das mal zu sagen, wenn man da, okay, den, wenn ich diesem Prozess folge und dadurch den Stress reduzieren, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass ich mich da entsprechend fortgeschritten bin in der Weisheit? Und Bante sagt eben ja, okay, nehmen wir mal das Beispiel von Dana. Wie viele Leute sind regelrecht züchtig nach Dana oder sind abhängig davon, immer wieder ein Dana zu geben? Ja, und ich fühle mich dadurch gut, wenn ich das mache und ich habe den Stress reduziert und so weiter. Aber ist das wirklich ein Anzeichen für Weisheit? Spricht das von Weisheit, dass man das sagt? So people use compassion, people use mitta bhavana to others. Of course it is uh, relieving. and they say, yes, I am progressing. And, but does that indicate they are developing vipassana jnana? Also die Leute, ja, die nutzen Metta Bhavana, die, die, die nutzen eben das äh, Metta Bhavana. Karuna Bhavana. Äh, Karuna Bhavana, also Mitgefühl nutzen sie und eben, also dieses Sachen, ähm, ja, natürlich, die fühlen sich dadurch besser und fühlen sich gut, aber ist das wirklich ein Anzeichen dafür, ähm, dass sie weiser geworden sind? So you have to understand the way the Buddha cut through. This is a very unique way. Our mind is so cheating. So even as far as we have this uh, kind of resolute faith on the Buddha, he cut through against the grain and you carry on. Only thing is very is painfully slow. What's the last one? The, painfully, it's very slow. Yeah. The progress is so slow. Also man muss das wirklich verstehen, diesen Prozess, den der Buddha da gemacht hat, der, der ist da wirklich gegen die Strömungen gegangen. Nur was da wirklich man auch verstehen muss, ist dieser Prozess, der ist schmerzhaft langsam. You have to be very patient. Du musst da sehr, sehr geduldig sein. What please <clears throat> is a neutral feeling. I think it's ein neutrales too, Gefühl? I think it's too easy to say. <coughs> It's neither agreeable nor disagreeable. Das ist zu leicht zu sagen, na, dem stimmt man zu, dem stimmt man nicht zu. And can I say uh, that the neutral feeling is the feeling of a nobody, as you said, and can, can I compare this in some way with um, Metta Karuna and Upeka? Is Upeka also the stand, the usual standard, or how to say, of a nobody? Also kann ich das sagen, dass das äh, dann das Gefühl von einem Niemand ist und ist äh, OPK dann auch der Standard von einem Niemand? So whenever liking, disliking not appear, eh, more than understanding it is as non-self, you become bored, you become monotonous, you sleep. Also immer dieses von dem, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, also mehr noch als das andere. Äh, das wird monoton und dann wird einem langweilig und dann schlägt man ein. So you go to meditation centers, you can see people standing and sleeping, walking and sleeping. Man kann in Meditationszentren die Leute beobachten, wie sie am Gehen sind und die schlafen, die sind am Stehen und die schlafen. They never recognize this as a neutral feeling, they start snoring. Und wann immer die das dann als neutrales Gefühl anerkennen, dann fangen sie an zu schnarchen. Theoretically you are correct. But this is theoretisch Theoretically you are correct. But you never understand, you never understand neutral as neutral. You will be carried away by this, all the kind of boredom, monotonous, sleepy, and uh, lack of interest, fearful, uncertainty. Say, get out of. Defilements, how can you cut through? Aber du verstehst das, das Neutrale nie als neutral, also du wirst da einfach hinweggetragen von diesem, das ist langweilig, das ist monoton und so weiter und das, das äh, Angstvolle und so weiter, diese ganzen ähm, Verschmutzungen, was da reinkommt. Wie kannst du das dann sein? It is happening for only successful yogis. Das passiert also nur erfolgreichen Yogis. You see how much you must be sharp whenever the opportunity given to get the natural selection to say this is neutral feeling, no one come and help you unless otherwise you understand instead the boredom can come, and the sleepiness can come, uninterestedness can come. <coughs> so you will be washed off. Siehst du, wie du geschärft sein musst? Ansonsten kann da alles Mögliche, diese Verschmutzung, die da kommen können, dann wird dir langweilig, dann dies und dann, dass dann, dann der Fluss kommt und sonst was. Und Ja. Vielleicht geht es mir mehr um UPK. Das verstehe ich eben nicht. Well, for me, I'm more concerned with Upeka. That's what I don't get. If you can, if you cut through correctly, you can go to Upeka. That Upeka also called secular Upeka. Also wenn du da ganz und da, da richtig da durchkommen kannst, dann kannst du Upeka erreichen und das Ganze wird als säkulär UPK bezeichnet. Was für ein Secular, secular. Worldly upekka. Worldly upekka. That means almost like callousness. No sensitivity. Also da ist keinerlei Sensibilität da, da ja. fast so, ja. das zu erfahren. Und so sehe ich eben auch ein neutrales Gefühl. Without any sensibility, without any senses, uh, it's not the feeling of, uh, of our normal uh, people. It's something special. Also ohne Sensibilität, also es ist nicht so das Gefühl unter normalen Leuten, das ist schon was Besonderes. So if you can, if you can select it, if you can uh, go it in a systematic way, it is due to your past trial and error. No one can teach you. So that's again you get in the meditation. But even when it happens in the correct way, you can misunderstand. If the misunderstanding, you will be washed off. So therefore you have to not only just familiarizing, you have to be mastery. You have to be such a skillful in it. Also du kannst es auf systemische Art und Weise, kannst es durch, durch erreichen, aber wenn du das nicht immer wieder durch Wiederholungen dahin kommst und das wirklich meisterst auf dieser höchsten Ebene, dann, dann kannst du wirklich sagen, du hast es erreicht. Und, ähm Am I right in thinking that upekka is the way you react to a situation? that is, you are not sad or upset about it or overjoyed about it. Also, Whereas um, the other one is feeling. Also ist es so, dass Upeka dann der Weg ist, dann zu sagen, okay, ich bin noch nicht traurig dazu oder ich reagiere nicht dazu, wobei der andere Weg äh, dahingehend, dass dann ist, dass ähm, ich darauf reagiere. Äh, ist das so, dass Upeka da der Weg ist? Upekka can be on rupa, then it is called akasa. Upekka can be in the feeling, it is called no pain, no pleasure. Upekka can be in the perception, that uh, the kind of a perception you don't know. Upekka can be on the, uh, the volitional activities, you non-react, see it, even you see, you don't, you behave like a blind. Even you hear, you blind like a deaf. And there's upekka regarding the perception, uh, the consciousness, and that is non-manifested consciousness. So the upeka is that a ten types. We are talking about one single thing. So you have to define according to the circumstances. The upeka, if you take as one thing, that is meant with the permanent notion. Upeka is such a variable thing, impermanent. So how can we discuss? Could you repeat that slogan, please? upeka itself, can you understand pertaining to the matter? Also Upeka selbst kann man in Bezug auf die Materie verstehen. Upeka, you can feel, can person into the feeling, no, play, no pleasure, no pain like. Also Upeka in Bezug auf das Gefühl, also kein Schmerz, kein Vergnügen, also sowas in der Richtung. There's another Upeka pertaining to the perception. You can't, you don't know what is happening, no memory goes into. Und dann gibt es noch ein Upeka, das hat mit der Wahrnehmung zu tun, dann kann man nicht, äh, also Wissen, was da reingeht, da geht keinerlei Gedächtnis damit rein. And upekka pertaining to the, the volitional activity, even you see, you never behave like a eyed person. There is like a blind. Even oh. you hear, you behave like a deaf. That's a kind of no manifestation, no reaction. Also in OPECA, dass da keinerlei Manifestation ist, äh, keine Reaktion. Also es ist so, obwohl man sehen kann, äh, verhält man sich wie ein Blinder, obwohl man hören kann, verhält man sich wie ein Tauber und so weiter. Upeka can be pertaining to the consciousness, unmanifested consciousness. Also OPECA kann auch einen Bezug haben zu dem Bewusstsein, also dem nicht manifestierten Bewusstsein. So therefore in the Visuddhimagga itself they have recognized ten kinds of Upekas. Also wir haben deswegen zehn ähm, Formen von Opeka da äh, erfasst. So whenever you know something with respect to that, wait till all the others are happening, keep on practicing. Also wenn du da etwas weißt, dann warte bis die ganzen anderen da auch passieren und ähm, praktiziere in der Zwischenzeit dann weiter. Da fällt mir gerade ein, da gibt es so ein Saying for Saints. And the last one is, he is not guilty or he has no, uh, no defilements or he's not bad at all, and he knows it. This, uh, I think it's a wonderful sentence. Also da gibt es sowas, äh, was äh, da sagt, er ist nicht schuldig und er weiß es. Er ist er, nicht schuldig, er, er, ist, er hat keine Schuld und er, er er hat, er hat keine Schuld und er weiß, ja, und er weiß es. Und das, der erste Satz heißt, er hat Schuld, aber er weiß es nicht. So the first sentence is, he's guilty, but he doesn't know The second, er hat Schuld und er weiß es. So the second, he's guilty and he knows it. And the third, and this I don't, don't understand, he has, er, ist, er hat keine Schuld, aber er weiß es nicht. So, he is not guilty, but he doesn't know. Äh, ja, und das Letzte, er, ist, er hat keine Schuld, aber er weiß es. And the last one is, er, und er weiß es. He is not guilty and he knows it. Und das dritte verstehe ich eben nicht. So the third one I don't really get. Das, er hat keine Schuld. He's not guilty. Aber er weiß es nicht. But he doesn't know it. Ist das, uh, does it, the, uh, is the meaning, or you can say, perhaps he is very modest. He, he isn't uh, äh, prou, uh, proud I don't understand. Ja, ist ja ganz bescheiden aber nicht stolz, ich verstehe das Ganze nicht. Ja. in, in meditation, in understanding, you have to understand knowable, unknowable, no, known, unknown and unknowable. Also in der Meditation muss man verstehen das Bekannte, das Nichtbekannte und das Nicht-zu-Wissende. So unknowable is not necessary for our enlightenment. We have to understand known versus unknown then you are exposing to the unknowable, leave it aside, nothing to worry. Still we can have a stressful, stressless living. Also wir müssen das verstehen, dass ähm, mit, dem, mit dem Nichtbekannten und mit dem Bekannten und dann kann man trotzdem noch den Zugang haben zu dem Nicht äh, zu wissen und da kann man trotzdem noch ein zufriedenes, ruhiges äh, Leben haben. Don't worry about unknowable. Mach dir keine Sorgen über das, was nicht zu wissen ist. Ja, aber das vierte ist eben, I think this is clear. Ja. And this is, uh, this is the nobody, I would say. Also das ist der Niemand, das letzte ja. würde ich sagen. You can say safely. Das kannst du sagen, ja. The whole suffering is due to the knowable. Das ganze Leiden, das liegt an dem um, zu wissenden. Known. every whole our suffering is what is what you call known. Und das äh, ganze Leiden ist das, was man als bekannt, äh, also das, was bekannt ist. So therefore meditate upon the known. Then there's a way out. Also das, deswegen ähm, auf dem Bekannten zu meditieren und da gibt es einen Weg nach draußen. time have taken about one and a half hours.